ndabaramukije bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro ikaze n'igwanyu mu kiganiro kansonga ntukamenya mu kiganiro cy'uno munsi turabira hamwe ingaruka z'amavuta afungurwa n'abantu ku magara y'ikiremwamuntu turumva indwara ziterwa no gufungura amavuta arenze urugero kandi ateguwe nabi turumva kandi akamaro ko gufungura amavuta hamwe n'ingene umuntu yokwirinda indwara zitegwa no gufungura ayo mavuta. umutumire ni muganga niyo ngabo Ruiz umuhinga yanonosoye ibijyanye no gufungura neza akaba n'umwigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi Etienne Manirakiza nabateguriye kino kiganiro ndabahaye ikaze kansonga no kamenya bikansonga nukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu abahinga mu bijyanye no gufungura neza baremeza ko amavuta afise akamaro kanini ku magara aho bemeza ko ari kimwe mu byubatse umubiri w'umuntu muganga aroyize Niyongabo asigura ko amavuta ari imfungurwa ifise akamaro kanini ku magara ngo kandi amavuta tuyasanga mu bifungurwa bitandukanye umuntu yihereza igifungurwa gikomeye cyane rwose n'imana yahezagiye mu bifungurwa yahezagiye n'ibifungurwa ntibingana hariho amavuta ah, ari mu bintu by'intete by'ibinyantete ari mu ngano ari mu bigori ari muri soya Ah, n'ibindi hakaba n'amavuta yandi ari mu mafi bashobora kumenya ingene bashobora kuyakurayo hama gashobora kugirira akamaro abantu bayakeneye ngo amavuta atanga inguvu mu mubiri kandi ari mu byubatse umubiri ngo nayo umuntu yofungura ubwoko bw'amavuta butandukanye kugira umubiri umererwe neza muganga niyo ngabo waruyize amavuta mbere atanga inguvu hanyuma amavuta aja gusonasona ikintu citwa itafari cambereke tubavuga tuti serire yahuye n'amaproteine amavuta mu kamaro gakomakomeye ugaca usanga n'ibindi ni ukumenya rero iyo ngwara aho yoba igeze hanyuma nk'ayo mavuta maremare amavuta maremare akunda kuva mu ifi akunda kuva muri soya akunda kuva muri sezame ayo n'amavuta maremare ava mu bigori ko hajya no mu bigori niyo uriye ikigori hajya amavuta bariyo ayo rero n'amavuta maremare niko noyita hambavu y'izo ngaruka nziza z'amavuta ku mubiri kubera ya vitese ya ya wa mutima na ya maraso iyo kizibi rero niho ijisho canka uruhande ruca rugira utabona igihande agacaza rero hypertension handitse eh, ngaho cagikoko arigegenda kikimba ya wa mutsi wa mutsi hanyuma utoboka ya maraso bagahafata umurindi hanyuma nyabukoko koko iyo bubaye bwinshi buca buvyamwo ingwara yitwa aterosclerose aterosclerose ikaba ivyara yindi ngwara yitwa trombose iyo trombose ikaba ivizamwo ibintu bimwe vyitwa avesi kandi urazi ko muri iyi minsi hari ingwara nyinshi za avesi zihitana abantu me kandi zibahitana kubera iki kubera kutamenya turiko tuganira ku ngaruka z'amavuta afungugwa ku magara y'abantu umutumire ni muganga niyo ngabo waroyize umuhinga yanonosoye ibijyanye no gufungura neza akaba n'umwigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi ngo umuntu yo kwirinda indwara ziterwa n'amavuta mu gufungura imboga ivyamwa nk'ipapayi indimu n'ibindi n'ibindi icambere ho badaboro prevention kwirinda meyo bimaze gushika rero iyo miti nkuko nakubareye izo ngwara zitwa le maladie metabolique zigenda zirenderaniramwo diabete ubuvyibuhe diabete hypertension hariho rero imboga hariho ivyamwa ivyo vyamwa rero birimo imiti iyo miti rero nitenga nka korogate iceja kwagaza vya bindi kabisubiza mu ngasiro kabisubiza mu gitigu ni nk'ivyamwa ni nka papaye ni nka citron uh, eh, ama vitamine C ni nki ni nki karote la beta carotene papaye la papayine mwatubwiye yuko umuganga tobuza ko umuntu afungura amavuta kuko ari nkenerwa ku mubiri mbega umuntu yokinga gute izo ndwara ziterwa n'amavuta ashobora kubuza amavuta igihe igitigu kigeze kure cyane kuko amavuta twari tuyanywa kuva na kera kuko amavuta n'amata n'amavuta ariko urabona ba kera baranywa amatererwa i burayi baravuga bati eh, le antier eh, demi ekreme eh, ekreme uranyumva kuko ya mavuta n'ahaba makenya niyo aje gufasha kusonasona rya tafari rya mbere ryitwa la selile bashobora kuyamubuza igihe igitigu kigeze kure none n'abahe bantu batofungura amavuta aho bayafunguyeho cabagirira eh, ingaruka abo bafise ingorane cane cane y'igitigo aho kuko igitigu nico giheza kigasya byose hama mavuta nayo afise inguvu nyinshi cyane ari nk'amavuta ari nk'amata wo yatera amazi cyangwa ukanywa amaterwa cyangwa ukaba ufite uburyo ukayateka kabiri akavamo irya kereme ya mbere n'iya kabiri eh, byose biravana ku ngwara umuntu abafise afise ngo amavuta yobikwa neza hama agategurwa neza kugira ntatera indwara bivugwa na muganga aloyize niyo ngabo dufate nk'amavuta yo ngaho iwacu amavuta dufise ngaho iwacu nka mirongo icyenda ku ijana n'amamesa ajya amamesa rero rya bara ry'agahama n'umuhondo urya n’umuti cyane cyane rwose utuma atashobora gupfa hanyuma amavuta rero meza uyabika ahantu atazuba riri kugira ntuyoteshe kujya kurushato. rushato wejeje kuyakarangisha wakuramwo dufate nk'uko bagize ifiriti urabona amafiriti ntangana urya buhimba bw'ibihaya buto buto buhereza burahimbukiramwo ugaheza ukabuminina amaze guhora ugaheza ukayashyira mu kintu ciza ari nk'agakono cyangwa akandi gikopo ciza yahoze ugaca uyashyira mu kabati nta mugihe kuyakarangisha ugaca uyakarangisha ukongeramo ayandi mashasha mugaca uyaheba ariko birabujijwe kugira ya mavuta uhejeje gukarangisha uca uyashyira mu yandi akiri mabisi kuko urumva uca uyatera uh, acapfa hanyuma amavuta rero ajya ari mu macupa ajya amavuta babona ngo nayaturunditse bakabona ku jisho ngo ni meza ngo ibiki ajya amavuta nayo nyine ni ukuyabika ahantu mu kabati muganga aloyize niyo ngabo amenyesha ko amavuta yobikwa neza agategurwa neza kugira agirire akamara amagara na cyane cyane amavuta y'amamesa afungurwa hano mu Burundi Chono barira bariko babene gihugu akora tumviriza amavuta ni kintu gikomeye cyane mu mubiri w'umuntu ni yose ni meza ariko iciza akomeye no kuyagirira isuku yaba barabandi bari babizi ubwo bakaza barateka ndashimiye umutumire muganga niyo ngabo Aloise umuhinga yanonotse ibijyanye no gufungura neza akaba n'umwigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi ndabashimiye namwebwe mwari duteze yombi Etienne Manirakiza nabateguriye kino kiganiro ndabasezeye